Ai u përmirëson veprat tuaja dhe u fal gjunat tuaja, dhe ai i cili i bindet Allahut dhe të dërguarit tij ka fituar me një fitore madhështore dhe të bujshme. Më pas, fjalët më të drejta janë fjalët e Allahut, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, veprat më të këqija janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bidat, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarr. Më pas, folëm në mësimet e mëparshme mbi atë se me çfarë vërtetohet fillimi i muajit të Ramazanit pra me shikimin e hënës dhe folëm për kategoritë e personave të cilët e kanë obligim atë do të flasim në mësimin e sotëm për ato gjëra, për ato gjërat që e prishin agjërimin, si dhe الأكل وثانيا الشرب وهذا بإجماع أهل العلم وقد دل على ذلك الكتاب والسنة الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر ثم أمر بالكف عنهما حتى غروب الشمس وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام أي وامتنعوا عن الطعام والشراب إلى الليل ويدل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فيدل على أن المتعمد لذلك يبطل صومه ويفطر بذلك وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم وذلك إذا كان الآكل أو الشارب متعمدا Naam. Pra do të flasim fillimisht mbi gjërat, pra çështjet, gjërat të cilat e prishin agjërimin dhe më pas do të flasim për shkaqet që lejohet ushqimi gjatë muajit të agjërimit. Pa dyshim që është ushqimi dhe pija. Dhe kjo pra me unanimitet kanë rënë dakord të gjithë dijetarët e Islamit se ushqimi dhe pija janë prej gjërave që e prishin agjërimin. Argument për këtë është fjala e Allahut të Lartësuar, i cili thotë në Kur'an, sipas kuptimit, dhe hani dhe pini derisa t'u bëhet të qartë peu i zi nga peu i bardhë i agimit dhe më pas përfundojeni pra kompletojeni agjërimin deri në darkë. Pra, si shihet nga ky ajet, e kemi të lejuar që të ushqemi deri në agim dhe më pas duhet që të ndalemi pra të frenohemi nga ushqimi dhe pija deri në mbrëmje, gjithashtu bazuar në hadithin e pejgamberit alejhi selam i cili thotë nëse dikush gjatë agjërimit ha edhe pi atëherë le ta vazhdojë agjërimin e tij sepse është Allahu i lartësuar që me të vërtetë i ka dhënë pra që të hajë dhe të pijë që e ka ushqyer dhe i ka dhënë për të pirë fala haraja alayhi fi dhalik ولا يفطر بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فهو مأمور بإتمام الصيام ولا يجوز له أن يتعمد بعد ذلك الأكل أو الشرب فإذا ذكر واللقمة أو الشربة في فمه فيجب عليه إخراجها ولا يجوز له ابتلاعها وإن ذكر ولا يزال الطعام بعيدا عنه فيجب عليه الكف مباشرة فإن تعمد وواصل بعد النسيان كان أولا ناسيا ثم ذكر وهو في أثناء الأكل واستمر أفطر بذلك نعم Pra, thamë që ushqimi dhe pija me vetëdije, pra me bindje e prishin agjërimin. Nëse njeriu ha apo pi, pra ushqehet apo pi pa vetëdije, pra duke qenë harrueshëm, atëherë ky nuk e prish, pra nuk i prishet agjërimi në atë moment, bazuar në fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili thotë, nëse dikush është agjërueshëm dhe haron ha ose pi, le ta vazhdojë, pra le ta përfundojë agjërimin e tij, sepse në të vërtetë është Allahu që i ka dhënë atij ushqim dhe pije. Pra themi që nëse njeriu harron dhe ushqehet apo pi, me këtë ky nuk e prish agjërimin, ama në momentin që kujtohet se është agjërueshëm, në qoftë se e ka llokmën, pra në qoftë se ka kafshatën në gojë, duhet ta largojë, dhe në qoftë se ka pije në dorë, duhet ta largojë. وذلك أيضا إذا كان عن عمد وتذكر فمن وقع منه الجماع فيعتبر مفطرا بذلك سواء الرجل أو المرأة وسواء آه، أكان ذلك عن آه، رضا من المرأة أم لم يكن هي تعتبر مفترة بذلك حتى ولو أكرهت عليه ولكن يرتفع عنها الإثم أما هي فتفطر بذلك لأن ذلك حاصل عن عمد وهذا أيضا أمر مجمع عليه وقد دل عليه الدليل في قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال وقعت على أهلي في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أطيق ذلك قال فصم أو فأطعم ستين مسكينا ف هذا دليل على أن الجماع من مفترضات الصيام وهو أيضا أمر مجمع عليه بين أهل العلم ومن أفطر به كانت كفارته مغلظة هذا في حق الرجال كفارته مغلظة بما سمعتم في هذا الحديث إما عتق رقبة فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين وعند العجز يلزمه إطعام si tina miskina nën. Gjithashtu, çështja e tretë, e cila është prej gjërave që e prishin agjërimin, është marrëdhënia pra martesore, marrëdhënia seksuale, dhe kjo vlen si për meshkujt edhe për femrat. Vetëm nëse ndodh, nëse ndodh në harresë dhe jo me vetëdije. Dhe nëse edhe për për gruan, nëse domethënë ajo është e detyruar pra nga burri që të t'i afrohet pra bashkëshorti i asaj, edhe asaj i konsiderohet që e ka prishur agjërimin e saj, por ngrihet në këtë rast gjynahu prej saj. Dhe kjo bazuar në hadithin e pejgamberit selam, ë që thuhet në të, vjen një për një person tek pejgamberi selam i thotë u shkatrova, u shkatrova. I tha, "Përse?" thot pejgamberi selam, tha, "Pra kam shkuar, pra kam kryer marrëdhënie me bashkëshorten gjatë ditës së Ramazanit." Dhe i thot pejgamberi selam, atëherë duhet të lirosh një rob. Tha nuk kam, i tha duhet të agjërosh dy muaj rresht. Edhe deri në fund hadithi dhe i thotë dhe nëse nuk mundesh, atëherë duhet të ushqesh 60 të varfër. Pra, ky është argument dhe kanë ka unanimitet, pra ka rënë dakord prej gjithë dietarëve të Islamit se marrëdhënia bashkëshortore gjatë ditës së Ramazanit pra, kjo e prish agjërimin dhe ka ardhur shpagim pra kompensim i ashpër, i ashpër për burrat pra për meshkujt siç e dëgjuam në hadithin e këtij personi që duhet të lironte një rob ose të agjëronte 2 muaj rresht pra njëri mbas tjetrit ose të ushqente 60 të varfër. Naam. يتداوى بها وفيها غذاء للجسم وتقوم مقام الطعام والشراب فهذا النوع هو الذي يفطر به الصائم كما أفتى بذلك كبار علماء العصر كالعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم فهي تقوم مقام الطعام والشراب وإذا استعملها الصائم في أثناء صيامه sepse nuk është ushqyese. Dhe nëse njeriu gjatë agjërimit, pra gjatë ditës së agjërimit merr serum në të cilin ka edhe ilaç, edhe ushqim, atëherë kjo e prish agjërimin e tij, siç kanë dhënë fetva disa dietarë të mëdhenj bashkëkohor si Imami i nderuar Ibn Bazi, Allahu e mëshiroftë, edhe Sheikh Ibn Uthaymini, Allahu e mëshiroftë, sepse domethënë ky ka marrë serum që është ushqyes. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهي تكون عند بداية العمل ويلزم أن يستصحبها الإنسان طوال العمل فلو نوى في أثناء العمل قطع النية عن المواصلة في العمل فيبطل العمل بذلك سواء أكان صلاة أو صياما e prijësit të besimtarëve, Allahu qoftë i kënaqur me të, të gjitha veprat, pra bazohen ose janë të shpërblyera në bazë të nijetit. Dhe se nijeti duhet që ta shoqërojë besimtarin gjatë gjithë punës së tij, qoftë kjo namaz, agjërim, apo vepra adhurime të tjera. Dhe duhet që besimtari pra ta shoqërojë punën e tij, siç thamë, me nijet gjatë gjithë kohës së kryerjes së adhurimit. الغيبة الغيبة مما ينقص بها أجر الصيام وذهب بعض العلماء إلى أنها تبطل الصيام ويجب معها القضاء وممن ذهب إلى ذلك الإمام الأوزاعي إلا أن أكثر أهل العلم على خلاف هذا القول والصحيح أن الغيبة لا تبطل الصيام لكن تنقص أجره ومثلها سائر الذنوب والمعاصي فإنها تنقص أجر الصيام وربما تذهب بالأجر بالكلية لكن الصوم لا يبطل بها وإنما يذهب أجره ويبقى الإجزاء كما هو فذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن كل المعاصي مبطلة للصيام والحق أنها تنقص الأجر وربما كما سمعتم تذهب بالأجر بالكلية لكنها لا تبطل asian. Po, çështja e gjashtë që kanë përmendur disa prej dijetarëve që e prish pra agjërimin është gibeti, pra përfolja. Edhe pse në të vërtetë ka dijetarë të tjerë të cilët nuk e konsiderojnë gibetin pra përfoljen ose thashethemet prej gjërave që e prishin agjërimin, por prej gjërave që e pakësojnë, pra e mangësojnë shpërblimin e tij, pra të agjërimit. Edhe i këtij mendimi ka qenë dijetari i madh El-Euzai, Allahu e mëshiroftë. Edhe pse dijetarët e tjerë përveç tij kanë thënë që gibeti nuk e prish agjërimin, por pakëson dhe mangëson në shpërblimin e tij, siç janë edhe të gjitha gjynahet e tjera që i përmendëm në mësimin e kaluar. Pra, agjërimi mbetet لحديث من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء استقاء بمعنى تعمد القيء وذرعه القيء بمعنى غلبه وخرج دون قصده وإرادته ففرق بين من يتعمد إخراج القيء فإنه يفطر بذلك وبين من يغلبه خروج القيء فلا يفطر بذلك Naam. Çështja e 7 ose gjëja e 7 që e prish agjërimin është vjellja me qëllim. Pra ai personi i cili vjell me qëllim, ky e ka prishur ditën e tij të agjërimit dhe duhet që ta kompensojë këtë ditë. Por nëse atë e mund, domethënë, vjell pa pasur qëllim që të vjellë, dhe e mund atë e vjellura, pra del e vjellura pa vullnetin e tij, atëherë ky njeri e ka agjërimin e saktë dhe nuk duhet ta kompensojë atë ditë. Kjo bazuar në fjalën e pejgamberit selam i cili thotë në në të sipas kuptimit atë të cilin e mund vjellja pra e mund vjellja ky nuk e ka nuk duhet që ta kompensojë kurse ai i cili vjell pra me qëllim ky duhet që ta kompensojë ditën e tij të agjërimit. Naam. من أجل نقله من شخص إلى شخص آخر وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم بناء على اختلافهم في الحجامة التي قيس عليها الدم وإن كان القول الراجح أن القول بأن الحجامة تفطر غير صحيح بل منسوخ فالصحيح والله أعلم أن الحجامة لا تفطر الصائم ولكن الأحوط خروجا من خلاف العلماء أن الإنسان لا يحتجم وهو صائم ولا يسحب الدم وهو صائم وإنما يؤخر ذلك إلى بعد إلى بعد الإفطار وإن حصل منه هذا فالأحوط له القضاء خروجا من خلاف العلماء فقد pra kërkojnë dhe kanë nevojë që të të nxjerrësh gjak pra prej trupit tënd që të dhurosh gjak, edhe kjo e prish agjërimin. Edhe pse mendimi më i saktë sipas nesh dhe Allahu e di më së miri është që hixhamja nuk e prish agjërimin. Por atëherë është më e kujdesshme prej kujdesit dhe është më mirë që hixhamen apo dhurimin e gjakut, pra nxjerrjen e gjakut nga trupi, من مفطرات او مبطلات الصيام كما ذهب اليه ايضا جمع من اهل العلم فيعد من مفطرات الصيام وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار وقضاء ما أفطر به ما أفطره بهذا السبب Naam. Çështja tjetër është derdhja, pra nxjerrja e ejakulimit e, e spermës, edhe nëse kjo ndodh, domethënë pa marrëdhënie bashkëshortore. Pra kjo është prej gjërave që e prishin agjërimin dhe duhet që ai i cili sprovohet me këtë gjë, duhet që të pendohet me pendim të sinqertë tek Allahu dhe më pas ta kompensojë këtë ditë të agjërimit të tij sepse كما دلت على أو كما ورد في الدليل فلا خلاف بين أهل العلم في هذا وأما من أفطر بغير ذلك من أكل أو شرب أو غيرها من المفطرات فالواجب عليه القضاء وبعض العلماء يلحق المفطر عمدا يلحق المفطر عمدا Pra kompensimi i tij është siç ka ardhur në në hadith, domethënë në hadithin që dëgjuam më parë. Pra kompenson një ditë me me 60 ditë, pra uh, siç ka ardhur në hadithin që e dëgjuam që duhet të lirojë një rob apo të agjërojë 60 ditë apo të ushqejë 60 të varfër. Ndërsa ai i cili e prish, pra ushqehet me ushqim ose me pije, ka prej dijetarëve që ia bashkë bashkangjisin domethënë ushqimin dhe pijen me qëllim me atë që kryen marrëdhënie bashkëshortore, por Allahu e di më së miri mendimi më i saktë është që ai duhet që të bëjë kaza pra të kompensojë atë ditë në të cilën ka ngrënë apo ka pirë me qëllim. Naam. Hadha ma yata'allaqu bil muftirat wa bima yajibu ala man aftar. Wa ba'da dhalik nantaqilu ila الكلام على الأعذار التي يجب معها الفطر أو يباح فنقول الأعذار على قسمين أعذار يجب على من قامت به تلك الأعذار أن يفطر معها مع وجودها وأعذار إن وجدت أبيح لصاحبها آه، أن يفطر مع وجودها ولا يجب عليه نتكلم أولا عن الأعذار التي يجب عليه يجب على من وجدت فيه هذه الأعذار فيجب عليه الإفطار الأول الحيض والثاني النفاس وهما آه، أو حكمهما في هذا الباب واحد المرأة الحائض أو النفساء لا يجوز لها أن تصوم ولو صامت لم يصح صومها فإن آه، الأدلة دلت على أن المرأة الحائض أو المرأة النفساء لا يجزئ صومها والأدلة على هذا معروفة مشهورة إلا أنها تلزم بالقضاء بعد ذلك فهذان الصنفان أعني الحائض والنفساء آه، لا يجوز مع وجود عذرهما لا يجوز لهما الصيام وان صامتا لم يكن صومهما صحيحا ولا مقبولا نعم Këto pra ishin për sa i përket gjërave që e prishin agjërimin. Dhe çfarë duhet bërë, duhet të bëjë ai i cili e prish agjërimin me këto pika që përmendëm. Kurse për sa i përket shkaqeve ose arsyeve për të cilat prishet agjërimi pra është obligim që të mos agjërohet ose është e pëlqyeshme në qoftë se këto gjenden që të mos agjërohet, Së pari janë hajzi dhe nifasi, domethënë zakonet, pra të përmuajshmet e grave dhe lehonia. Gratë me zakone dhe me lehoni nuk duhet të agjërojnë, pra e kanë të ndaluar që të agjërojnë dhe e kanë obligim pra që të mos agjërojnë. Dhe nëse ato agjërojnë, agjërimi i tyre është i pavlefshëm. Dhe se gratë me zakone dhe me lehoni gjendet e ka obligim robi që të mos agjërojë, pra ta prishë agjërimin, është nëse ai frikësohet, domethënë, për veten e tij pra frikësohet për vdekjen apo dëmtimin e vetvetes pra të shëndetit të tij, nga uria e madhe apo nga etja e madhe. Siç thotë Allahu i lartësuar në këtë ajet, sipas kuptimit, dhe mos i hidhni pra mos i shkatërroni vetet tuaja, mos i vetëshkatërroni vetet tuaja. Pra nëse robi ka frikë për shëndetin e tij, من ضرر ألم به ولا يتحقق له ذلك إلا بالفطر ومثال هذا لو أن شخصا غرق ولا يوجد من ينقذه إلا شخص واحد وهو صائم ولا يستطيع على إنقاذه إلا إذا أفطر فنقول له يجب عليك أن تفطر وأن تدرك هذا الغريق آه، حتى تأخذ بيده është shpëtimi i jetës së dikujt, pra shpëtimi i dikujt tjetër. Marrim për shembull këtu një person që është duke u mbytur. Atëherë nëse ti për ta shpëtuar atë duhet që të ushqehesh, pra që të marrësh forcë që ta shpëtosh atë njeri, shpëtosh një jetë njeriu, atëherë ti duhet ta prish agjërimin e ke obligim që ta prish agjërimin, ashtu që të shpëtosh jetën e atij personi. Dhe me këtë, pra, krahasohen të gjitha këto situata Kur bëhet fjalë për të shpëtuar, domethënë dikënd i cili është në një rrezik të madh për jetën e tij, pra e ke obligim që ta prishësh agjërimin, ashtu që ta shpëtosh, pra t'i bësh dobi atij tjetrit në jetën e tij, domethënë që ta, të largosh dëmin e tij. Naam. Wa amma al-qism al-thani alladhi yubah lahum al-iftar wa la yajib awwalan al-marid Nëse ndodh kjo situatë atëherë mund ta prishin agjërimin dhe duhet ta kompensojnë, ta bëjnë kaza atë, është i smuri i cili nëpërmjet agjërimit i vështirësohet pra sëmundja e tij ose ka të vështirë që ta agjërojë, atëherë i tili, pra i sëmuri, e përforcojmë, mund ta prishë domethënë agjërimin, pra mund të ushqehet gjatë agjërimit, porse e ka detyrë që ta kompensojë atë kur të shëndoshet, pra kur të jetë më i shëndosh në trupin e tij. Naam. dhe këtu domethënë ndajmë pra veçojmë diçka tek këto kategori që i përmendëm të cilët nëse domethënë u vështirësohet agjërimi bën që ta, ta thyejnë agjërimin tek këto ndahet pra ka dy gjykime te grupi i parë të cilët e gruas e cila e kompenson agjërimin dhe jo namazet, pra gruaja domethënë që ka qenë me menstruacione ose lehonë. Edhe i është përgjigjur që kështu domethënë jemi urdhëruar, pra jemi obliguar në Islam. Iu përgjigj nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha. Naam. Wa mithluhuma aydan al-marid wal-musafir wa man aftara khawfan ala nafsihi min al-halak duhet që ta kompensojnë domethënë mbas kësaj domethënë situate, duhet që ta kompensojnë agjërimin e tyre, pra ta bëjnë kaza atë, siç thotë Allahu i lartësuar në këtë ajet, sipas kuptimit, dhe ai i cili prej jush është i smur apo në udhtim, atëherë le ta kompensojë agjërimin më vonë pra në ditë të tjera. Naam. Illa annana naqul al-marda ala qismayn. Qismun yaltahiqu biman yajibu alayhim al-qada. وقسم يلتحق بمن يجب عليهم الكفارة فأما القسم الذي يلتحق بمن يجب عليه القضاء فهو المريض الذي يرجى أن يبرأ من مرضه ويشفى والدليل على ذلك الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وأما القسم الثاني الذي Është i smuri i cili shpresohet pra që të të shërohet prej sëmundjes së tij dhe ky e ka obligim, domethënë kadanë, duhet që ta, ta kompensojë, t'i kompensojë ditët që nuk ka agjëruar, mbas muajit të Ramazanit, dhe është kategoria e dytë e të smurve prej të cilëve nuk shpresohet shërim, pra që kanë një sëmundje të vazhdueshme gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës së tyre, atëherë këta të dy, e, i lloji i dytë, këta e kanë për e, obligim, domethënë kefaretin, pra që e, siç ka ardhur në ajet, në fillimin e ajetit thuhet ata prej jush të cilët janë ose ai i cili është prej jush i smur apo udhëtar, le ta kompensojnë ditë tjera, kurse ai i cili nuk ka mundësi, thot vazhdimi i ajetit, وهو أن يطعم عن كل يوم آه، مسكينا وقد ثبت هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان آه، لما كبر في السن نعم آه، المريض كما قلنا يدخل تحت قوله سبحانه وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ومثله أيضا الكبير في السن الذي أصبح يشق عليه الصوم ولا يستطيع وهو داخل تحت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لم تنسخ في حق الشيخ الكبير وكان أنس بن مالك رضي الله عنه بعد أن كبر في السن وعجز عن الصيام يطعم ثلاثين مسكينا عن الشهر كله نعم Kurse ata të cilët e kanë obligim kefaretin, pra shpagimin e agjërimit që nuk e kanë agjëruar, këta janë të smurët të cilët kanë një smundje të vazhdueshme, pra që nuk shpresohet shërimi i saj, dhe gjithashtu pleqtë e vjetër dhe të thyer në moshë, të cilët nuk kanë takat, pra nuk kanë mundësi fizike që të agjërojnë. Pra siç e dëgjuam në ajetin e mëparshëm, Kurse ata të cilët nuk kanë takat, pra nuk kanë mundësi fizike, atëherë duhet të ushqejnë një të varfër. Edhe ka ardhur domethënë fjala e Ibn Omerit që thotë, ky ajet mbeti i pashfuqizuar, pra nuk u shfuqizua për sa i përket pleqve të thyer në mosh, pra të vjetër në mosh, në mosh të kaluar. Dhe hadithi i Enes ibn Malik, i cili thotë, شق علي على الحامل الصوم أو شق على المرضع خافت على نفسها وعلى ولدها آه، إذا صامت فابن عباس رضي الله عنهما يقول إنهما تدخلان تحت قوله آه، سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فقال بأن عليهما الفدية ولا يلزمهما قضاء ومن أهل العلم من أوجب عليهما القضاء يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله آه، فيهما يعني في الحامل والمرضع فيهما خلاف كثير بين العلماء فمنهم من قال يفطران ويهديان ويقضيان يعني أنه يجوز لهما الإفطار ومع ذلك تلزمهما الفدية والقضاء ومنهم من قال يفديان فقط يعني عليهما الفدية كقول ابن عباس رضي الله عنهما ولا يلزمهما القضاء وقيل يجب القضاء بلا فدية والأحوط للحامل والمرضع ان تصوم متى ما قدرت على ذلك خروجا من خلاف العلماء فان الصوم ان شاء الله يجزيها Naam. Mbetet çështja, mbetet për t'u qartësuar çështja e grave shtatzëna, e shtatzanes dhe gjidhënses. Ë këtu ka ihtilaf domethënë ka mospajtim të fort, të fort mes dijetarëve. Ë prej e, tyre është Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur prej të dyve, i cili duke argumentuar me fundin e këtij ajeti në surën Bekare, thotë që ato duhet që të japin fidje, pra duhet që të ushqejnë një të varfër. Ky është mendimi i tij, Allahu qoftë i kënaqur prej të dyve. Dhe thotë Ibn Kethiri mbi tefsirin, pra mbi komentin e këtij ajeti madhështor, pra dijetarët kanë mospajtim të fortë të konsiderueshëm mbi këto dy kategori pra mbi shtatzënat dhe gjidhënëset, ka prej tyre që thon ha domethënë ushqehet për Ramazan, por duhet edhe ta kompensoj, më duhet kom, edhe duhet të kompensoj çdo ditë, edhe duhet të ushqej një të varfër, ka të tjerë që thon duhet vetëm që ta kompensoj, ka të tjerë që thon duhet vetëm të ushqej një të varfër. Dhe gjithsesi për të dalë, domethënë për t'u larguar nga ky mospajtim, nga ky khilef i fort mes dijetarëve, gjërave të cilat e prishin agjërimin dhe për shkaqet apo arsyet në të cilat lejohet prishja e agjërimit dhe mjaftohemi me me këtë mas, me këto fjalë, falënderimet e sinqerta janë për Allahun, salavatet e selamet për pejgamberin alejhi selam, E pyetëm shehun e nderuar për sa i përket mendimeve që përmendi Ibn Kethiri tre mendimet e dijetarëve për sa i përket shtatzënës dhe gjidhënëses se cili është sipas tij domethënë mendimi më, më i saktë pra më i goditur i dijetarëve thotë unë mendimi im dhe Allahu e di më së miri se mendimi më i saktë është që gruaja duhet të bëjë kaza pra duhet që të kompensojë domethënë ditët e saj të agjërimit pra flasim për shtatzënën dhe gjidhënësen na